assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz yoqub alayhissalom yoqub alayhissalom keni ojizlab beli yodak egilib dumchak bo'lib qolgan dodisi issoh alayhissalomning oldiga kelib dedi dodo من سیزگی اینم ایسونو من قنداق بزرگ اتکلیگ استده شکایت کمک چی من من سیزدن اونو تهدید کوچر مسلگم رو یاردم بیشینز نسورای من او سیزنا ما کمون بلب کوینگلیکنز نه ما بختلب دعا قلقانز نه نورگون پرزنت کرد قلقم و بایشت یشاید قلقم حقیقت بیشارت بیگلیکنز نه بلگندم بیره ما حسد قلقم باب قلده او دائم hozir ikkimizning otturusida inaqlıqdan so'z aşqılı bo'lmaydi. O Kenandan olgan ikki xotindan nurgun farzand gördüğalıqı va bu farzandlari çoğun bo'lgandan keyin meni öldürdüğalıqı ustida davron soldi doda meni shikoyatim tugdi Adil bir taraf qilishingizini o'tinaman. Alloh taolo sizga oqilona hukm va cho'nqur fikr qilishni ato qilgan. Qani dada, o'zingiz xolis bir nima deb qo'yasiz. İshoq alayhissalom ikki o'g'lining chiqisholmayotganligini ko'rib, bag'mi qayg'urdi. U mundoq dedi: "Balam, xuddi o'zing ko'rib turgandek, chachlarim o'shdek oqardi. Yuzimni qo'riq bosdi. Putqollarimning madori ketdi. Bu dunyoda uzun turolmayman. Men o'lgandan keyin balkim sening omonligingni qo'g'dashga odam chiqmasligi mumkin. Shu chog'da ining senga texmi oshkor oldi dushmanlik qiladi." O sendin güçlük, uruk tıkkallarımı sendin köp. Sen onunla tenkilenmeysen. Sen en yakısı Irak'nın piden İrem degen yergi berip, Tağan Liba ibni Bitvelini tepip, onun kızı bilen toy kığın. Sen o yedi izzet hürmet, şan şeref ve küş kuvvet tapsan. Toy kılıp boğan dinkin, sen yeni bu yergi qaytib gel. Mən senin turmuşunun inandımı bəxt saadətlik olışını, Балаларыңның оның балаларыға қарағанда техімі ярамлық болышыны үміт қылымен. Сәндің Аллах Таала өз хабар ағай ва саңа яр yo'lak болғай. Яқуб алейхиссалам дадысының айтқанларын аңлағандан кейін go'yo uzundan beri chanqigan kishi birdilla ussizlikqa qongandek intayin o'zirlandi. U tog'isini izlab tepish qaroriga keldi. Ota-onasi o'g'liga baxt tilab duo qilgandan keyin Yaqub алейхиссалам улар билан қошлишиб сафарга атланды. У тог давалладан ашты. Daryo иқилларни kechdi. Қиим xatarlardan o'tdi. Dadısının tapılğan gəplərini esidi məhkəm tutdu. O, Allah'ın öz panaydı saqlışı bilən səpərdi saq salamət boldu. O, yol üstüdə qatlıq çarçıqan bolsa mu, lekin könlüki pükkən ümit bilən, güzel istiqbalını oylığını da birdilli yengilişib, yo'l azobi bilan g'org'illig'ini butunlay unutdi bir kuni cho'ldan issiq shamol ko'tarildi quyosh cho'lni o'tdek qizdivatdi yaqub alayhissalom shamolda ko'tarilgan qum barxan dastidan olg'a ilgirilayolmadi uning ko'z oldida poyansiz qumliq odam oyg'i tegmagan cho'l jazira turadi u birdilla ishkillandi va butun a'zoyi telib og'rib qattiq da ixtiyorsiz to'xtab qoldi او o'ylaydi davomliq ilgirlaymi yoki orqamga yanaymi qiyinchilikni yengib o'zim kutgan kuch quvvat va izzat hurmatni qo'lga keltiraymi yoki qiyinchilikdan erib charchashdan qo'rqib safardan bosh tortaymi u ana shundoq ishkilinib orsoldi bo'layotgan chog'da daraxt shoxlarining soyasi ostidagi bir parcha quramtoshga ko'zi tushdi u toshning qishig'i berib olmoqchi bo'ldi u tashqi yo'linibli uyquga ketdi sherin tush ko'rdi tushida umid qushi uningga qarab talpinayotadi alloh taolo uningga baxtli turmush noit ko'p mol mulk va yaromliq farzandlarni ato qilgan edi u uyg'unib ketib tushidan o'zirlandi kallasimi oloydi sagaklashdi yaqin kelgusidagi umidini ko'rgandek bo'ldida oxiri ikkilanishdan qutuldi uning tushida ko'rganlari dadisining hukmini yanama isbotladi shunga u to'lib toshgan ishonchi bilan safarini davomlashtirdi qadimimi borgan siri tizlishib ketdi yaqub alayhissalom safarni davomlashtirib ketyotadi birdilla onunla oldi tarafda qora kölenge görünüşke boshildi u ko'ringan bu qora ko'langa tağam turishlik yer boz kerak deb o'ylab shu an ruhlandida ishonch iş ish puti yerga digidek tez mağdı. ko'nglidagi g'ashlikmi ko'tarilib ketdi u podilarni uchar qushlarni dal daraxtlarni ko'rdi yangroq naqsha etayotgan cho'ponlarni shovqin sho'ran ko'tirib o'yin kulki bilan bo'layotgan bolalarni uchratdi bu hol uning cho'ldan chiqib ishoq alayhissalomning yurti o'zining talpingan yerga kelib qolganligini uqtiratdi u dal mushu maqsad uchun yiroq yo'l yurib ming bir jafo mushaqqat chekkan edi u Allohning yo'l ko'rsatib o'zini shu manzilga omon eson keltirganligiga shukr etdi yaqub alayhissalom notonish odamlarning oldiga kelib adab bilan ulardan sizlar liban ibn betvelini tonimsizlar deb so'radi payg'ambar ishoqning singlisining eri libanni kim bilmasin deb javob berishdi kishilar u obro'yliq nom shuhratda hammaga ma'lum zot u oshi ko'ringan padalarning egisi uning oilasining nadi ekanligini qaysonlar aytib beralaysizlar deb so'radi yaqub alayhissalom qarang ana uning qizi roila qadilarni haydab ketyotmamdi deb javob berishdi kishilar darvaqa taqi turqi bakmi qomlashgan go'zal bir qiz kelyotadi uni ko'rib yoqub alayhissalomni yuragi qattiq so'qib ketdi tilimi gapga kelmay qoldi u o'zini taslikda sal besib oldi Ondan g'ayratga kelib qizning oldiga bordi ham qizga mundoq dedi man sizning tuqqaningiz bo'laman bizning ota bobimiz bir mening ismim yaqub ishoq alayhissalom va hamma ochangiz refqaning o'g'liman man bu yerga mo'yin bir ish uchun keldim mushu ishni deb o'tda qizib ketgan cheksiz bayovon cho'llarni kezib qatma qat qiyinchiliklarni yengib ondan bu yana topdim qiz adab va qizg'in muomala bilan uni uyga boshlabmadi yo'lda ketayotib yaqub alayhissalomning yuragi go'yo qafas ichida tinmay sakrab turadigan sho'qqish qashdek gupildab soqadi vah yuragim nimancha soqadigandi bu orzu armonlarimga yetganligimdan yoki cho'lda tushimga kirgan hiliqi qizni ko'rganligimdan bo'lsa kerak u o'z hissiyotini kuchining boricha besib tim tas mang'atdi tog'isi bilan ko'rishganda tog'asi uni bag'riga qizg'in bosdi va xushallig'ini besib ololmay ko'zlaridan issiq yosh oqqizdi yaqub alayhissalom tog'isining o'zini bu yerga nima uchun avatganligini va bir navra singlisi bilan to'y qilishdagi orzusini tog'isiga bayon qildi yaqub alayhissalom rohilani ko'ribla uningga oshiq bo'lgan uni o'z amriga ilishga tashna bo'lgan edi bu urug' tuqqandachilikni teximi chingitadigan yaxshi ish edi Tağısı onunla dedi. Boludu, mən senin arzu isteklerini kandırımən, təlipingi makul bolumən, gayının əməlgi işçiği yardım vermən. Lekin sen menin huzurumda yetti yıl durup padılarımını baksan. Bu toyluq haqqı boludu. Bu cəriyanda xeyri xalıqqa və təqdir qımmətki erissən. Yaqub əleyhisselam bu şərtini qubul qılıb padı beqişqa başıldı. u noida baxtli yashadi kelgusiga qattiq ishonch va umid bog'ladi rohila libanning kichik qizi bo'lib uning yana liya ismli ochisi bor edi liyaning chiroyliligi rohilaga yetmaydi u rohiladan bir qancha yosh cho'ng edi shuni buvay rohilani liyadan burun yotliq qilishga unimaydi qavm qoidasidami buningga ruxsat qilinmaydi Бірақ Яқып әлейхиссаламның toy білән той қылыш тәлібіні бувайның мұр әтқі көскенмейді. Шоң бувай Яқып әлейхиссаламның қолыдың oylab, ойлап, көңіліде ажы сыңылы ішкі қызыны бірақлы Яқып әлейхиссаламға бәмәкчі болды. Қауым қайдысыды мұ мұнда қылышқа рұқсат қылынады. Бувай бекіткен 7 ел вақыт тошты. Яқып әлейхиссалам әмді той қылыдыған вә сөйімлі кішісі білән жәм болыдыған болды. O tog'isiga bu talabini etdi. Tağısı mundoq dedi Balam yaqub rohilani ochisidan burun yotliq qilishga dodi bo'g'ichi manmi qo'shilmayman qavm qoidasidan ruxsat qilinmaydi liya rohiladek chiroyli bo'lmasimi lekin uning qalbi go'zal agar sen qo'shilsang man unimi sanga juplab qo'yay sen mening huzurimda yana yetti yil turg'in bu rohila bilan bo'ladigan to'yingning to'yliqi bo'lsin Яқуб алейхиссалам Алланың пайғамбары еді. U tog'isining uyiga kelgandan keyin qizg'in kutib olindi va cheksiz g'amxo'rlikqa erishdi. Uning ustiga tog'isining yaxshi niyatini rad qilishga qiymadi. U tog'isini noumid qo'ymaslik uchun uning talabiga qo'shilib, avval Liya bilan 7 yil o'tgandan keyin Rahila bilan to'y qildi. Buvay Liban ikki qiziga birdan ikki dedakni tutdi. Oj singil ikki qiz eri Yaqub alayhissalomning ko'nglini olish uchun bu ikki dedakni uning amriga tutib berdi. Yaqub alayhissalom bu to'rt xotinidan jami 12 o'g'il ko'rdi. Diqqat berganingizga rahmat.